حدیث 98 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بطويل البائن جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و پیغمبر ما و شما مسلمان ها بسیار قد بلند نبود قد جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بلند نبود و پست هم نبود میانه بود این است قد جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این حدیث از کتاب صحیح بخاری